isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'itandatu turabahaye ikaze murano makuru yo ku igenekerezo rya cumi na kane myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ikaze n'igwanyu mu makuru yo ku duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira hariko harasigwaho amategeko no gukora isuzumwa ry'ivyakozwe mu ishyirahamwe rihingura ipampa kojerko rimaze guhomba amafaranga miliyaridi zine nk'uko bivugwa n'umushikiranganje ajejwe uburimyi Deogide Rurema mu ntara ya bubanza naho abakora amatohoza ku bijyanye n'uburimyi ubworozi n'ibidukikije baridoga ko amezi arenga atandatu aheze batarahembwa murabyumva muri ano makuru turabahaye ikaze kandi hariko harashyirwaho amategeko amwe amwe no gukora isuzumwa ry'ibyakozwe mu ihinguriro ry'ipama kojeriko bishyikirizwa n'umushyikirangantzi ajejwe uburimyi aho amenyesha ko muri iryo shyirahamwe hari ubuhombe bw'imiliyaridi zine deogide rurema avuga ko hazoca harondegwa n'amatongo yo kurimamo ipama kugira ntirisubire gukugwa ntirisubire gukugwa hanze y'igihugu tumukurikire ipampa nko ku ipama iki gikorwa namaze kugishikiriza muri leta ya Burundi barampaye uburenganzira bw'uko turondera amatongo yagutse y'ukurimamo ipama kugira ngo ijya afuritegisire itangure gukoresha ipampa ry'uburundi gushika n'uno munsi ikura ipama hanze kandi n'agahombo ku gihugu hanyuma ikindi naco twasanze muri kojeriko eh, hari babyifashemo nabi si ukuvuga abahari ubu abantu bagiye baratwara kujereko gushika uno munsi dufise igihengeri c'imiliyaridi zine twasanzeho muri leta tutoguma dushira amahera muri icyo gisata ca kojereko kugira ngo tubandanye twimba icyo kinogo ico gihengeri ubu kiriko kirakogwa turiko turashiraho amategeko tubanze tugire umwirimbo cyo bita odite turabe ibyo kogereko uno munsi isigaranye ifise hanyuma tugiranire amasezerano na rya shyirahamwe afuritegisitire duce dushyiraho ikigo kindi kimwe kitazoba kiremereye cyane mugabo kizoba kirabwa na leta hamwe na rya shirahamwe Afritextile gutyo dushobora no guca duteza imbere icyo gisata mugabo murumva yuko tutabandanya dushira amahera ahantu hari igihengeri kingana gutyo muri icyo gisata c'ipampa Ah, no makuru tuyabandanize muri ico gisata nyene c'uburimyi aho abakozi bakora amatohoza ku bijanye n'uburimyi bworozi n'ibidukikije mu ntara ya Bubanza bidoga ko bamaze amezi arenga atandatu badahembwa ivyo ngo bituma badashobora kubandanya akazi bajejwe nk'uko vyategerezwa bagasaba bijejwe kubatunganiriza mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi basigura ko vuba mu kiringo kitarenga indwi zibiri abo bakozi bazoba baronkejwe umushahara wabo isanganiro inama isumba ingimba tuve mu ntara ya bubanza tujye mu ntara ya muyinga aho bamwe mu banyagihugu bari muri komine gasogo intara ya muyinga bidogera abatware b'imitumbi imwe ko babemereye ibitari bike nk'amabati mu gihe cy'amatora ariko batabishize mu ngiro jean claude barutwa nayo buramatari w'intara ya muyinga agasaba amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike guhimiriza imihigo itandukanye kugira ngo abanyagihugu baze baramenyeshwa ibimaze kurangurwa hari kuri uwa gatanu mu nama yatunganijwe n'amashyirahamwe atatari ari mu yadaharanira ibyicaro bya politike dukurikire inkuru ya Pierre Claver Barundi abarongoye imwe mu mitumba ya komine gasorwe ntibakora ivyo bemereye ababatoye tubajije umunyagihugu wo mu rukinzo zone bwa sare ingene bakoregwa ibyo bemerewe mu gihe cyamatora yishwe n'agatwengo ati aho nyene ni ikibazo gihanze abanyagihugu baratubwira ati nitubatore bazoturangurira ibi hari abo usanga bemera ngo amazi hari abo usanga bemera amabarabara ibindi canke ukumva ngo haje akantu ko gutanga nk'utubati nka twebwe dutaha joroma ngo tuzobaserukira ngo ntitubone ko baduserukira ivyo sinareka kubivuga kuko ntabiboneka ibyo bintu ibyo babitwemereye ahanini abo batware ngo bemera ibyo badashoboye kugira bironkera amajwi gusa jean claude baratwanayo buramatari w'intara muyinga asaba amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki gufasha bene gihugu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye cyo bituma duhamagara aya mashyirahamwe rero yigenga kugira ngo mufashe abene gihugu abadashobora gushikira aho bavugira mu bavugire mukebure ati hari abanyene gihugu hari ahantu barimo barahohoterwa bakwibiturire ni mu gihe kuri uwa gatanu urunani rw'amashyirahamwe raje gasorwe akopa burundi na arkami yari yatunganije inyigisho zo guhimiriza abatware abari mu buzi no mu makomite atandukanye kugira ngo baze baramenyesha abo bajejwe ibiriko birarangurwa pierre claver barundi muyinga radio isanganiro arakoze Pierre Claver barundi amakuru tuyasozerere mu bijyanye n'akaranga aho abajeje intwaro basabwa gushyigikira abakinnyi n'abanditsi b'amareresi ngo kuko nabo bafise uruhara mu kumenyekanisha igihugu byashyikirijwe kuri uwa gatanu n'umukinnyi akongera akaba umwanditsi w'amareresi aberenduwa yahashiri aho yashira ahabona ireresi yiwe yise my family rero filime ije kugira yigisha abantu nk'abo bamenye yuko ibyo ugira byose amaherezo bizoja ahabona eh, ibyo dusaba ni byinshi mu ncamake nk'uko mubibona twarakoze rerese kandi twaragize amayimvitasiyo tuyatanga ahantu hatandukanye mu makampani atandukanye no mu bantu bamwe bamwe babategetsi mugabo ko bataje rero bivuze yuko ntibaratahura filime ngira nibaza ko bakitubona nk'abantu bo mwibarabara nyene ba ntakigenda ariko gico nzi filime filime ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu citanga inyigisho ni ikintu gituma n'uburundi bumenyekana ndafise abantu benshi bari hanze za amerika hehe bambwiye ko basigaye bakunda uburundi kubera filime z'iwanje bipfuza gutaha uburundi kuramukanya kubera filime z'iwanje noneho umuntu umva adafite akamaro ubwo bakagombye kuduba hafi abategetsi bakadushigikira bakadutegurira nk'ikintu kituranga kiba nka rimwe mu mwaka kijyanye na filime nimba ari ikintu ngarukamwaka kibaho nimba ari irushanwa ritegurwa na leta kugira tumenye filime ndundi yabaye ya mbere mu mwaka nziza kandi ku rwego rw'igihugu cyose